Panginoon, muli tayo magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung meron po kayong Biblia, buksan po natin sa Luke, Luke chapter 16, verses 19 up to verse 25. Tayo pong lahat ay tumayo. And follow me with your eyes. Luke chapter 19, 16, 19 to 25. Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. In Hades, he lifted up his, lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water, and cool of my tongue, for I am in agony in this display. But Abraham said, Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things, but now he's being comforted here, and you are in agony. Tayo po'y manalangin. Salamat aming dakilang Ama sa salita po ninyo na aming binasa Mingi kami ng gabay mula sa Banal na Espiritu, siya pong manguna sa aming pag-aaral upang ang salita niyo, Panginoon, ang mangusap sa amin, na pag-usapan po namin ang yung lugar na kung saan pupunta yung mga kaluluwa. At kay Panginoon, mabigyan ng kapurihan at linisin niyo po kami para wala pong hadlang sa aming gagawin. mo aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y maaari na pong magsipo. Pag-usapan po natin the truth about heaven and hell. Saan ba napupunta ang mga kaluluwa? Pag ang katawan po natin ay namatay, ang ating katawan po ay pumupunta sa sementeryo o saan siya na ng kamatayan. Iba kasi namamatay lang sa sa dagat, nalulunod, di na makita. Pero meron siyang kaluluwa na kung saan ay may patutunguhan. Kaya yung, yan po ang ating pag-usapan. Sino yung pupunta sa langit? Sino yung pupunta sa impyerno? The truth about heaven and hell. Ang gagawin po natin, ito ay more than lecture than sermon. Mabilisan lang to, mga verses, mabilisan natin babasahin para i-describe lang yung, especially yung places na pupuntahan ng mga tao sa langit o sa impyerno. Unahin natin yung hell. Ihuli natin pag-usapan yung langit. The truth about hell. Iba-ibang paniniwala ng tao tungkol sa impyerno, at din sa langit. Sa iba ay totoong may impyerno, literal. Iba naman ang impyerno sa kanila ay figurative, hindi siya literal. Kung ano nararanasan mong hirap, pag malayo ka sa Diyos, yan ang impyerno. Pag malapit ka sa Diyos at maganda yung buhay mo, yan ang langit. At sa mag-asawa, pag sila nag-aawa, yung kanilang tahanan nagiging impyerno at nagiging langit. Makaalis na nga sa impyernong lugar na ito pag nag-aaway sila, di ba? Kaya yung kanilang lugar na nagiging impyerno pag nag-aaway ang mag-asawa. Yung iba naman talagang hindi sila naniniwala sa impyerno at hindi sila naniniwala sa langit. Walang langit, walang impyerno. Ang tao pag namatay katulad ng mga animals, nabubuhay dito, pag namatay tapos na rin yung kanilang buhay. Walang impyerno, walang langit. Yan ang paniniwala ng iba. Pero tingnan natin ang paniniwala ng Biblia. Iba pa rin ang salita ng Diyos. Iba pa rin yung kaisipan o karunungan ng ating Panginoon. Kaya importante, pag pinag-usapan natin yung impyerno o langit, iba pa rin ang Biblia ang magbigay ng kasagutan. Sa iba, ayaw pag-usapan ng impyerno. Gusto nila langit. Kasi yung impyerno, negative yan eh. Malas daw yung negative na pag-usapan. Dapat positive. Dapat langit ang pag-usapan natin. Huwag impyerno. Tandaan po natin, hindi nyo pwede ihiwalay yung impyerno sa langit. Pag pinag-usapan ang langit, mapag-uusapan ang impyerno. Katulad ng baterya, hindi mo pwede ihiwalay yung negative. Hindi tatagpo ang baterya pag walang negative. Magkasama ang negative at positive yan. Iba gusto ng positive, positive lang, malabo yon. May negative talaga, hindi mo maiiwasan yan. Kaya pag-usapan natin ang impyerno. Maganda bang lugar ang impyerno? Sino ba gusto pumunta sa impyerno? Wala. Tingnan natin, bakit ayaw niyo sa impyerno? Let's define hell. Sabi ng isang nabasa ko, sabi niya, ang hell, according to many religious beliefs, is an afterlife of suffering where the wicked or unrighteous dead are punished. Hell is almost always depicted as underground within within Islam, hell is traditionally depicted, depicted as fiery, na kung saan sa kanilang niwala ito'y mainit na lugar, ito'y pangit na lugar. Eh, totoo naman talaga, yung impyerno. Some other traditions, however, portray hell as cold and gloomy. Malamig at nakakalungkot na lugar. Tingnan natin mamaya kung talagang totoo to. Pero maraming nagsasabi nga, may narinig ako, gusto nila sa impyerno eh. Kasi masaya daw doon, maraming barkada. Ando doon yung mga barkada niya. Kaya gusto niya sa impyerno. Tandaan po natin, mamaya makita natin, ang impyerno po, pag, pag pumunta yung tao doon, madilim. Hindi mo nakikita yung mga katabi mo. Maraming mga sigawan, mga ingay, narinig mo. Pero ang impyerno po, napakadilim. Punishment in hell typically corresponds to sins committed in life. Yan po ang kanyang paniniwala, yung pong nabasa ko. Pero tignan natin ang isang biblical meaning. Halos tama rin naman, pero dito sabi niya, place or state where the dead and dumb continue to exist and suffer everlasting punishment. Ito yung biblical meaning o definition ng hell na kung saan ay walang namamatay. May forever. Alam niyo ba yan? Forever in hell, forever in heaven. May forever. Yung, yung kaluluwa hindi siya namamatay. Buhay siya doon sa impyerno, pinaparusahan, pinapahirapan. Place or state where the dead and dumb continue to exist and suffer everlasting punishment. Spiritual state of lasting separation from God. Yan ang ibig sabihin ng death, separation. For the wages of sin is death, separation from God. Hindi ka makapunta sa langit, hindi mo makakasama ang Diyos, mapupunta ka sa impyerno at iba ang makakasama mo doon. Nether, world inhabited by devils, demons, and fallen angels. Ibig sabihin later or after. Ito yung lugar na titiran, pupuntahan, iahagis. Ito yung lugar na dadalhin ng Diyos yung devil, isa lang devil, mali yung ano niya, plural, eh, no? Devil, si Satan, demons, and fallen angels. Number four, the power of evil and wickedness as the opposite of heaven. Yan po ang kanyang tulugan sa isang Christian dictionary. Pag-usapan natin yung description. Mabilis lang po. Ito yung description. Ang Biblia, dinidescribe niya yung hell. Ito po everlasting punishment. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Pangalawa, everlasting fire. Matthew 25 verse 41, Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you curse into everlasting fire. Walang hanggang parusa, walang hanggang apoy. Hindi namamatay yung apoy dito everlasting fire. At alam nyo ba, ang impyerno ay ginawa hindi sa tao. Ginawa yan prepared for Satan o devil and demons. His followers o angels, fallen angels. Pero, ang tao ay patuloy na hindi, sumusun- hindi naniniwala sa Diyos naniniwala siya sa magitan ng kanyang mabuting gawa, pupunta siya sa langit. Yun ang dahilan. Napunta yung tao sa impyerno, hindi gusto ng Diyos, ginusto niya. Ginusto ng tao para pumunta sa impyerno. Pero ayaw ng Panginoon, pagkat ang impyerno ay ginawa niya yan para sa devil and fallen angels. Everlasting fire, everlasting burnings. Kayo po ay, basta niyo ay nagluluto sa oven Okay, so pag, pagpunta sa bakery, di ba, may mga oven yan, malaki dyan, umaapoy sa ilalim, yan, burning. Pinapainitan ka doon. Pag bumibili kayo ng lechon manok, eh, lechong manok o naglilechon, nakikita nyo, ay eh, patuloy na dumadaan sa init. Sa init. Everlasting burnings. The sinner in Zion are afraid. Fearfulness has seized the hypocrites who among us shall dwell in the devouring fire. Grabe yung term, devouring fire, who among us shall dwell with everlasting burnings. Ang kaluluwa ng tao sa impyerno, hindi po namamatay yung kaluluwa, kundi patuloy na pinahirapan. Mararamdam niya yung, mararamdaman niya yung punishment ng Diyos. Ganyong katindi yung parusa sa mga taong ayaw maniwala sa Diyos, ayaw magpasakop kay Jesus everlasting burnings. Alam niyo, pag nakakita ako ng kwento sa TV, o oh, may namamatay na, binabalit ang may namamatay, ang tanong ko agad, ano eh, saan kaya pumunta yung kanyang kalwa? Saan kaya pumunta yung kalwa nito? Sana sa langit. Sana nakilala niya sa Sana nagsisi siya ng kasalanan at lumapit siya kay Jesus. Pero kung hindi, eto mga nabanggit natin, ito ngayon ang nararanasan niya, everlasting punishment, everlasting fire, everlasting burnings. Then tinawag niya ni Jesus na ano, a furnace of fire. I will cast them into the furnace of fire. There be wailing and gnashing of teeth. Ang tanong, paano yung mga taong namatay na walang ipin? Di ba? Eh may gnashing of teeth eh. Yung mga taong naubos ang kanilang ngipin sa lupa, pagdating sa impyerno, magkakaroon sila para maramdaman nila yung punishment, yung maling decision na kalang ginawa, yung maling paniniwala na kalang pinaniwalaan hanggang kamatayan. Delikado yun. Wailing and gnashing of teeth. At babalik ulit yung kanilang memory Dati makalimutin sila, pagdating sa impyerno, babalik, magiging matalino sila. At alam nyo ba, pagdating sa impyerno, magiging prayerful sila. Hindi sila umati ng prayer meeting, pero pagdating sa langit, lagi sila nagpipray. Mamaya makikita nyo sa ating binasa, yung rich man and Lazarus. Lake of fire, tinawag ng lake of fire. Ito yung future. Ito yung final place. Yung mga nasa impyerno, ililipat yan sa lake of fire according sa Revelation. Revelation 20 verse 15, And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ito yung mga tumanggi. Ito yung mga hindi nagsisi ng kasalanan. Ito yung mga tao ayaw maniwala si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang Panginoon lamang. Ito yung mga tao ayaw maniwala sa impyerno. Pero ngayon, naniniwala na sila. Lalo yung mga nasa impyerno ngayon. Yan ang paniwala ni Senator Miriam Defensor. Eh. There's no hell. Kung hindi siya nakakilala sa Panginoon at napunta siya sa impyerno, nasabi niya, there is hell. Totoo talaga. Hindi porke sinabi mong there's no hell, wala talagang impyerno. Hindi ka pwedeng mag-decide ng ganyan. Ang magdi-decide yun, ang Biblia. Paniwala mo man yung nakalagay sa Biblia o hindi, Totoo pa rin yan sa Biblia. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Lake of fire. Eh dun sa salitang lake eh. Talagang grabe no? Apoy ang pinabaliguan dito. Diyan sa sikat na lake natin, diyan sa Laguna Lake, di ba? Then fire and brimstone. Brimstone. Revelation 14.10, And he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb. Wow. Salamat kay Jesus. Salamat kay Jesus, nakatakas tayo dito. Nung binabasa ko to, grabe pala eh. Grabe pala, grabe pala yung pagligtas sa atin ng Panginoon. Hindi lang tayo niligtas sa kasalanan eh. Niligtas tayo sa impyerno. Eh, mapasok ka lang nga ng sigarilyo, napakasakit na eh. Ako yung, nalugul, ako yung nagluluto sa bahay, madalas. Pag nagluto ka ng prito, natatalsikan ka ng mantika. Ang sakit. Di ba? Pag matindi mantika, baka malapnos pa yung balat mo. Masakit. E paano pa kaya yung impyerno? Kaya salamat, Jesus! Salamat. Hindi lang dapat tayo magpasalamat sa mga blessings sa lupa dito. Salamat sa bagong sasakyan, bagong bahay. Pasalamat ka, naging kristyano ka. Pasalamat ka kay Jesus, niligtas ka niya sa impyerno. Everlasting fire. Unquenchable fire. Grabe. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus, for saving my soul from hell. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the burn, burn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Hinantulad yung mga unbelievers, katulad ng mga, apa to, ipa? Apa tayo? Ipa? Wheat? Yun, susunugin lang. Useless na yun eh. Dapat lang sunugin na lang. Then tinawag niya outer darkness. Yan o. Oh. Matthew 8, 12, But the sons of the kingdom will cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Kaya mainit siya na madilim. Hindi kayo nagkakakitaan. Yung apoy dito, hindi mo nakikita, mainit. Kaya paano natin mag-describe yun? Naalala niyo yung Hiroshima, yung bomb, na kung saan pinaksakan sila ng Amerika ng atomic bomb. Kahit malayo yung mga tao sa lugar na yon, dahil sa sobrang init, inabot, inabot pa rin yung kanilang mga balat at nasunog pa rin sila. Pagsabog niyo, yung init niya kumalat, sa sobrang init nyo, naabot pa rin yung mga malalayo. Hindi mo nakikita yung apoy, pero yung init, mararamdaman mo. Eh ang sabi ng mga taong nakaranas ng atomic bomb doon sa Japan. Eh, ito ibig sabihin nito. Hindi mo nakikita yung apoy pero sobrang init niya. Kasi na, na, napakadilim eh. Ang quenchable fire, outer darkness. At tinawag na devouring fire. The sinners in Zion are afraid. Fearfulness has ceased. The hypocrites who among us shall dwell with the devouring fire who among us shall dwell with everlasting burdens. Nung nasunog yung pandangan noon, yung bahay namin, yung sariles, wala kami doon. Wala din yung, yun ay pinag, binigyan natin sa sister ko. Ay nasa abroad siya. Buti lang yung mga anak niya na nailipat sa bahay namin. Yung nasunog yung lugar doon, sabi ng mga tao nakita, yung, yung apoy bumubulong eh. Gumugulong. Halos na ubos yung sarili. Gumugulong ako. Devouring fire. ano, At madarasun. Oh. At kita yung forest, pag nasunog, talagang lahat na madaanan niya sunog. Eh, pinapakita ko nung gaano katindi yung apoy. Dito ang ginawang devouring fire. Everlasting burnings. Then the destination. Ayun yung description ng hell. At meron talagang literal na hell. At ito yung kanilang, yung binanggit natin, ay yun ang kanilang mararanasan sa hell. At nakalagay sa hell, hello. Welcome. Sabi ng hell, sa Luke 16, 22 to 24, tingnan po natin muna yung 22 to 24. Yung binasa natin kanina, Luke 16. Kung meron kayong Biblia, Luke 16, 22 to 24. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. In Hades, he lifted up his eyes being in torment. Nakita niyo po yun? Yung Abraham's bosom, ito po'y parable. Hindi po siya literal. May nagsabi yan ay literal. Ito yung parable. Mamay makikita niyo po. Yung kwento na ito, ibig sabihin parable. Pero yung truth about hell, totoo. Yung Abraham's bosom, ibig sabihin heaven. Yung Hades dyan, yun yung hell na pinuntahan ng rich man. Okay? Ito yung literal na place, pero yung kwento parable. Pero yung place na pinuntahan, ng ni Lazarus, ibig sabihin ng Lazarus, mamaya pag-aralan natin si Lazarus, banggitin ko na rin, banggitin ko, banggitin ko na rin po sa inyo, ibig sabihin ng Lazarus, God has helped. Ibig sabihin, ito yung mga tao na umasa sa Diyos at tinulungan ng Diyos. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, Diyos lang yung kanilang inaasahan. Etong mga may yaman naman na ito, umasa sila sa kalang reliyon, umasa sila sa kalang yaman. Ito yung tumutukoy sa mga Pharisees. Pag binasa niyo yung buong chapter ng Luke chapter 16. Pagkat nung panahon na yon, may paniniwala sila, pag ikay binibless ng Panginoon, ikay patungo sa langit, anak ka niya. Pag binibless ka ng material na bagay, ang conclusion nila, anak ka ng Diyos. Kaya eh, mga pariseyo, mayayaman sila pagkat yun ang kalang paniniwala. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang paraan para pumunta sa langit. Isa lang, umasa ka lang sa Diyos. Huwag sa sarili mo. Kaya ibig sabihin ng Lazarus, God has helped. Tinulungan siya at patuloy na tinutulungan at umaasa lang sa tulong ng Diyos. Kaya nga, for by grace are you saved through faith. Not by works. Ito mga rich man natin, ito yung by works. Ito yung, kaya dito nyo makikita na mali yung prosperity gospel eh. Kasi nung panahon ni Jesus Christ, naniniwala na rin sila sa prosperity gospel. Eh. Saan pumunta? Sa impyerno. The destination, balikan natin destination. In Christianity, the popularity used word hell, however, is a translation of three Greek words, Hades, Gehenna, and Tartarus. Hades literally meaning unseen, and usually, usually refers to the state of death, which is defined by some as a conscious waiting place for resurrection and, and by the others as a state of unconsciousness, synonymous with death itself. Gehenna, on the other hand, more ambiguous than Hades, seems to refer to judgment and fits more closely with the modern conceptions of hell. Doon sa Israel, meron silang tinatawag na Valley of Hinnom, doon ginawa yung salitang Gehenna. Ito tambakan ng mga basura. At doon sa basura niyo sinusunod, parang downside. Kaya yung Hades, ay yung kahulugan ng kamatayan mo, pero pagdating ng kamatayan, yung parusa mo katulad sa Gehenna, pagdating mo doon, sinusunog ka. Kaya, Hades, Gehenna, yung Gehenna more judgment. Yung Hades more place saan ka dinala sa impyerno. Pero yung Gehenna, tumutukoy kung paano ka parusahan. Paano parusahan yung mga kaluwang mapunta doon. Yung Tartarus, yun yung lugar na pinarusahan ng Diyos yung mga fallen angels na nagkasala. Hanggang ngayon, nasa Tartarus sila. Pero balang araw, pakakawalan niya sa Revelation. sabihin, yun yung next na ano. Tartarus is used in reference to the judgment of sinning angels and seems to be an allusion to Greek mythology. While the majority of Christianity views hell as a place of eternal torment, some Christians, such as universalists, Christians contend that after resurrection. Unrepentant sinners are judged and purified in the lake of fire and then later accepted into heaven. Ito yung paniniwala ng iba. Ito yung tinatawag na universalist Christians. Hindi tayo niniwala dito. At hindi po tayo niniwala sa purgatorio. Mari pa sa inyo niniwala, pero wala po sa Bible ang purgatorio. Ang paniniwala nila, yung tao mapunta, pag namatay at hindi pa siya pwede sa langit, dadali siya dito, ipagpipray siya, Ilang kandilang ubusin mo para malinis yung kanyang kaluluwa. Kahit tanongin niyo yung mga naniniwala dito, hindi nila alam kung ano nangyayari sa purgatorio. Eh. Paano niyo naman malalaman na sila'y nalilinis sa purgatorio? Bibili ka ng kandila at kandilang gagamitin mo dapat sa kanila. May blessing dapat yon. Hindi yung ordinaryong kandila na binibili niyo sa tindahan. Dapat galing sa kanila para mabisa yung panalangin mo. Ako'y galing dyan. Kahit paano may alam ako tungkol sa bagay na yan. At walang kapangyarihan ang tao para tanggalin niya yung tao sa purgatorio o sa impyerno para makapunta sa langit. Wala pong kapangyarihan ang ating panalangin. Walang binigyan ng, walang, hindi binigyan ng Diyos ang tao mag, na binigyan niya ng kapangyarihan para yung mga napunta sa impyerno o sa purgatorio ay makapunta sa langit. Di ba naririnig natin, pray for the soul of Gian Baltes, He passed away yesterday. Naway kayong kaluluwa mapunta sa langit. Hindi po totoo yun. Wala tayong kapangyarihan. Ang pinagpipray natin yung mga buhay. Ang panalangin ng Panginoon, i-comfort niyo yung mga mahal sa buhay na namatayan. Yung bereaved family, comfort them, Lord. Strengthen them. And they will learn to trust you. Pero yung mga namatay, wala na tayong magagawa doon. Either nasa langit sila o nasa impyerno. At wala tayong kapangyarihan para dalhin sila sa langit. Okay? Tandaan niyo, wala tayong wala, wala kang kapangyarihan. Wala tayong kapangyarihan para ipag-pray mga kaluluwa. Hindi tayo inutusan na ipag-pray. Ipag-pray natin yung mga buhay. Yan, mga buhay niyo. Yan ang pag-pray ninyo. Habang buhay pa yung pag-pray ninyo. Habang buhay, pag-share nyo na ng gospel. Habang buhay yan ay ipag-pray nyo na makilala niya ang Panginoong Isus. Tuloy natin yung passage, yung paragraph. Then later accepted, while others believe that after resurrection, the uh, unrepentant sinners are permanently destroyed in the lake of fire. Yun po yung future. Totoo yun. After sa hell, sa judgment day, sa revelation, dadala niya sa lake of fire. Yun ang final judgment. Yung tinatawag na second death. Hindi ko alam kung mamamatay sila doon. O kaya patuloy pa rin silang pahirapan. Pagkat ibig sabihin ng death, hindi ibig sabihin yan end. Ibig sabihin ng death, separation. For the wages of sin is death. Ang ibig sabihin ng death, separation. Separation from God. Separation from heaven separation from believers. Okay, sa Luke chapter 16 verse 23, ano yung destination? Hell, literal talaga yan, a place of torment. Yung binasa natin kanina, in Hades, being in torment. Sino yon? Yung rich man. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off Abraham far off and Lazarus at his side. Ito yung mga tao na napunta sa impyerno. Ito yung mga nagtitiwala sa kanilang sarili, sa kanilang yaman, na naglilingkod sa Diyos. Hindi para sa Diyos, kundi para kumita ng pera. Pag binasa niyo yung buong chapter. Mamaya, dadaling ko kayo sa talata na yun. Torment, verse 24. Kung meron kayong Bible, tingnan verse 24. Luke 16, verse 24. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame, torment, tormented. Kaya yung impyerno po ay lugar para pahirapan ang kalwa. Grabe, no? Yung mga nabanggit na, everlasting punishment, everlasting fire, yun ang kanyang mararanasan doon. Sa 2 Thessalonians 1, 8 9, maganda itong talata na ito. Kung ito'y susundin lang ng mga makasalanan, ng mga tao, maiwasan nila yung impyerno. Malinaw naman yung Biblia at binibigay sa atin yung sagot eh. Alam nyo, napaka, napakapalad ng mga tao. Binigyan tayo ng aklat para ibigay yung sagot. Di ba? Nag, nag, nag, nag kumuha pa ka ng exam na yung nag, nagbigay ng exam sa inyo, binigay yung sagot. Bawal yun, di ba? Okay, may exam tayo. Ito yung sagot, oh. Ang Panginoon, nagbigay siya ng aklat Basahin natin kasi naroon yung sagot para maiwasan yung impyerno. Ayun nga, bakit hindi naiwasan yung impyerno? Eh, hindi nagbabasa ng Biblia yung mga tao eh. May Biblia sa bahay pero eh, alikabok. At ngayon, wala nang katwiran ng mga tao na hindi nila nababasa ang Bible. May cellphone, pwede ka mag-download ng Bible. May tablet, pwede ka mag-download ng Bible. May internet, may Bible. Eh, walang katwiran na may bibigay ang tao, hindi kami, hindi namin alam eh. Kaya kami napunta sa impyerno, hindi totoo yun. Alam nila. Kaya ang tao napunta sa impyerno hindi dahil sa Diyos, dahil ginusto nila pumunta sa impyerno. Nagbigay ang, ang Panginoon ng aklat para basahin natin o ng mga preachers para pakinggan natin, naroon yung sagot. Tingnan niyo sa 2 Thessalonians 1, 8 9. Pinangaral yan ni Pablo. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Anong dahilan? Do not know God. Patuloy nilang nire-reject ang Diyos. Ayaw nilang maniwala may Diyos. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. Ayaw nilang maniwala sa katuruan ng Diyos. Gusto nila yung gusto nila. Gusto nila yung katuruan ng kalang reliyon, hindi katuruan ng Biblia. Gusto nila yung Diyos nila, hindi yung Diyos ng langit na lumikha ng langit at ng lupa. Gusto nila yung ginawa nilang Diyos. Who do not know God and on those who do not obey the gospel. Di ba by grace through faith? Yes. Pero susunod ka. Obey those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Ano ibig sabihin niya? Pag hindi mo sinunod yung katuruan ng Biblia na si Jesus lang ang tagapagligtas, siya lang yung daan, siya lang yung katotohanan, siya lang yung buhay, malabong pumunta ang tao sa langit. Saan siya pupunta? Sa impyerno. Pag ang tao nire-reject niya si Jesus, ayaw niyang sundin, ayaw niyang paniwalaan ang dakilang tagapagligtas natin. Sabi dito, they will suffer the punishment of eternal destruction. A place of torment. The denomination. Ito yung mga religious group. Ito yung mga tao na mali ang panliwala. Ito yung mga tao pupunta sa impyerno. Sa Luke chapter 16, di ba may binanggit niyang rich man? Balikan natin, basahin yung 13 to 15 para malaman natin yung parable of the Lord Jesus Christ about Lazarus and the rich man. Luke 16, 13 to 15. Basahin muna natin yung 13 to 15. Para ma-realize nyo yung rich man dyan, tumutukoy yan sa mga pariseyo, sa mga religious people, sa mga religious leaders. Ito ang kanilang pandiwala. Sa 30, sabi ni Jesus Christ, kasi sila'y naglilingkod sa Panginoon, pero dalawang kanilang pinaglilingkuran. Dapat isa lang. Sabi niya, you cannot serve two masters, sabi niya sa verse 13. For either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Pero sa mga Pharisees, okay lang. We can serve God and money. And well, pwede namin pagsamahin. Sabi ni Jesus hindi. Magiging mali yung motive, motive nyo. Magiging mali yung paniniwala ninyo. Kaya yung prosperity gospel, delikado. Nung panahon pa ni Jesus Christ, itong mga pariseyo, prosperity gospel ang pininiwalaan. They can serve God and wealth. Gusto lang yumaman truly religion. They use God to get gold. Pero sabi ni Jesus Christ, nirebuke sila, you cannot serve God and wealth. Ito yung mga rich man, na, ito yung rich man na binabanggit ni Jesus Christ. Tumutukoy yan sa mga parise, ito sa mga religious groups, sa mga religious leaders. Ito ang kanilang paniwala, mali. Tingnan niyo sa verse 14. Para makita niyo yung tinutukoy ni Jesus Christ. Now the Pharisees, nakita niyo ba? Who were lovers of money sila yung pinagsasabihan ni Jesus Christ eh. We're listening to all these things and we're scoffing at Him. Verse 16, And He said to them, sabi ni Jesus Christ, You are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts. Wow! Alam ng Diyos ang kanilang maling motibo, yung kanilang puso. Hindi talaga sila naglilingkod o naniniwala sa ating Diyos. Naglilingkod sila sa kailang reliyon to get more money, to get more wealth, to be rich. God knows your heart. For that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. Nagpapanggap lang kayo mababait. Nagpapanggap lang kayo mga religyoso. Nagpapanggap lang kayo malapit sa Diyos. Pero in reality, you are not, sabi ni Jesus Christ. You are serving not God, but money. Ito yung mga rich men. Ito yung rich men na tinutukoy ni Jesus Christ dun sa parable. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung mga taong ganito ang paniniwala nila na hindi talaga sumasamba sa tunay na Diyos at binabago nila yung paniniwala ng Diyos, binabago nila yung paniniwala ng Biblia, they will go to hell. Pero yung mga taong katulad ni Lazarus, ito yung mga tao umaasa lang sa Diyos. Ito yung tinatawag ng Panginoon, Blessed are the poor in spirit. They will see God. They will enter the kingdom of God. Ito yung mga taong hindi umaasa sa kanilang sarili. Yung wala silang righteousness. Ito yung mga taong umaamin na sila yung makasalanan. At ang kalang righteousness lang ay si Jesus. Wala nang iba. Hindi reliyon. Hindi church kundi si Jesus ang kanilang pag-asa. Pero itong mga rich man na ito, umaasa sila sa kanilang sarili. By doing good works, through religion, through church, through wealth. Ayun ang kanilang paniwala, they will go to heaven. Pero sabi ni Jesus Christ, no. No. Tingnan nyo itong, balikan natin yung denomination. Ibig sabihin niya mga, anong denomination ka? Diba? Anong grupo ka? Yan ang ibig sabihin niyan eh. Alam niyo sa langit, grupo-grupo pumupunta sa impyerno at ganyan sa langit eh. Kaya nakakatakot eh. Pag ikay, naka, nag, ikay pumasok sa maling religion, maling grupo, delikado na. Mapapasama ka na. Kaya bago ka pumasok sa isang church, pag-aralan mo muna yung kanilang tinuturo. Pag-aralan mo muna yung kanilang doctrines. Pag-aralan mo yung kanilang salvation. Kaya minsan nga, ang challenge ko, pag pumunta ka sa church, puntahan nyo muna yung pastor. Pastor, kayo ba'y ligtas o hindi? Paano kayo naligtas? Pag sinabi niya, hindi ko alam, ay, alis ka na dyan. Pero kung, kung kaya niyang i-explain yung kanyang salvation, yung kanyang doctrines, stay. Kung pinapangaral niya ang salita ng Diyos, stay. Pero kung pinapangaral niya yung kanyang church, yung kanyang sariling sikap na righteousness, alis ka na. At yung pinapangaral niya ay hindi na Biblia, kundi yung kanyang mga experiences, yung kanyang mga dreams, yung kanyang mga revelation from God na nakukuha niya mula sa Diyos. Nakausap ko ang Panginoon. Nakita ko yung Panginoon, nilapitan niya ako, dinala niya ako sa langit, dinala niya ako sa impyerno. Eh, huwag kang atin dyan, delikado. Delikado. Kaya nga, may talino po ang tao binigyan ng Panginoon. Bago ka pumasok ng isang religion, bago pumasok ng church, pag-aralan muna. Para pag-aasawa yan. Eh. Sabi nga na matatanda, ang pag-asawa hindi kaling isusubo, iluluwa pag napasa. Ibig sabihin, pinag-aaralan. Huwag mo lang gamitin yung puso mo. Ano sabi na matatanda? Gamitin mo yung isip mo. Kaya nga nilalang ng Diyos yung tao na sa taas yung isip, nasa gitna yung puso. Para hindi yung damdamin ang mangibabaw, kundi yung kaisipan. Di ba mga kabataan? Hugot. Uh, ganyan. Okay. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung grupo na ito. Ah. I saw the dead, great and small. Walang pinipili ang impyerno. Dead, great, small. Ay, salamat, big ako eh. <laughs> hindi ako small. Hindi, ibig sabihin yan yung mga tao na iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang nation, iba-ibang lahi. There, great small, standing before the throne, the books, and books were opened, and another book was opened, which the book of life, and the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it, death, and Hades gave up the dead who were in them. They were judged, each one of them according to what they had done. Ano yun? Naniwala ka ba kay Jesus? Sumunod ka ba kay Jesus o sa sarili mo? Naniwala ka ba sa ginawa ni Jesus Christ o sa sarili mo? Yun ang basihan eh. Hindi yung baptist ka ba, pasok sa langit. Karismatic ka ba, sa impyerno ka. Hindi. Kahit marami rin baptist na pupunta rin sa impyerno, hindi lahat ng baptist ligtas. Ha? Yan, tanongin yung mga katabi ninyo ngayon. Oo, problema nyo ngayon yan. Hindi lahat ng Baptist pupunta sa langit. Ang tunay na ligtas, anumang grupo ka, pag si Kristo yung pinaniwalaan mo na siya yung daan, katotohanan at buhay, yun ang basihan. At may pagbabago yung buhay mo. Na naligtas ka lang sa biyaya, sa magitan ng panampalataya, at yung alam mo yung kaligtasan mo, regalo lang ng Diyos. Hindi binabayaran. Pero kung pinagmamalaki mo yung righteousness mo, delikado yan. Tingnan natin iba pang talata. Ang dami na ito eh. Revelations 20, 14 15. Basahin natin na mabilisan. And then dead and Hades were thrown in the lake of fire. This is the second dead, the lake of fire. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown in the lake of fire. Ang tanong, paano ko malalaman yung ang pangalan ko na sa book of life? Kung totoo yung ginawa mo pagsisisi, totoo yung panampalataya mo galing sa Biblia, at nagbabago yung buhay mo, nasa book of life ka. Pero kung ang panampalataya mo wala sa Biblia, pananampalataya galing sa iba at hindi galing sa Diyos, at hindi nagbabago yung buhay mo, Ibang book of life yan. Okay? Revelation 21.8, But as for the cowardly, ito yung mga taong pupunta dyan, But as for cowardly, faithless, detestable, murderers, sexual immoral, immoral, immoral sorcerers, idolaters, and all liars, Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Ito naman yung mga tao din na binanggit din. ito yung mga kasalanan eh. Ito yung patuloy na ganito yung kanilang kasalanan. At natagpuan sila, ganito pa rin sila. Walang pagbabago. Okay? Tandaan niyo po, hindi na mga drug addict ang pupunta sa impyerno ha. Minsan nakakonsentrate na lang yung bansa natin sa mga drug addict eh. Yung mga martyrers, idolaters, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pupunta sa impyerno. Hindi ako nagsabi niya na ang Panginoon ng Biblia. Sorcerers, liars, oh grabe, ito yung patuloy na nagsisinungaling. Mga professional liars to, okay? <laughs> mga professional liars to, yung mga mandaraya to, yung mga scam, mahilig mag-scam at mahilig magsinungaling. Yung cowardly, ito yung mga, ta- yung mga tao na nagpapanggap na krisyano eh. Pero hindi talaga krisyano kasi wala silang tabang ipagmalaki ang Diyos. Mga takot silang ipangaral yung katotohanan. Mga takot silang ipangaral yung salita ng Panginoon sa mga makasalanan. Kasi coward sila eh. Sabi ng Panginoon, wala siyang anak na mga coward eh. Kaya ito yung mga nagpapanggap na krisyano. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, takot sila. Takot silang manindigan sa katotohanan. Kaya delikado rin to. Ito yung mga faithless. Revelation 22.15 Outside are the dogs, and sorcerers, and sexually immoral, and murderers, idolaters, inulit-ulit, and everyone who loves and practices falsehood. Sino itong mga dogs? May, may mga aso ba sa impyerno? <laughs> Ito po'y figurative. Tumutukoy ito sa mga false teachers, dogs, at sa mga unbelievers. Kasi yung mga believers, tinawag tayong ano, tupa. Sheep tayo. Eh. Pero yung mga dogs, ito yung mga unbelievers. Then the beast, 19 to 20. Sino makakasama kasama dito? <laughs> Sino mga kasama nila? Napupunta sa Then the beast was captured and with him the false prophet who worked signs in his presence by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worship his image. These were cast alive into the lake of fire with burning with brimstone. Verse 20, verse chapter 20, verse 10. Sino pa? The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beasts and the false prophets are, and they will be tormented day and night forever and ever. May forever. Walang kamatayan, parurusahan sila. Nasaan si Satan? Sabi nila sa impyerno, wala pa. Wala pa yung ibang mga false, yung mga demon sa impyerno. Wala. Ni hindi nga nila mararanasan yung impyerno eh. Saan sila dadalhin? Doon. Sa lake of fire. After ng ano? Final battle. Kasama yung mga, yung false prophet, pati yung antichrist. Yan, no? Oh. The devil who deceived them was cast into the lake of fire. Not hell. Hindi niya mararanasan yung hell. At si Satan, hindi siya ruler of hell. But God, hindi pag-aari ni Satan yung impyerno. Pag-aari ng Diyos yun. At dadali niya yung mga tao doon na hindi sumampalataya sa Kanya. Pero yung lugar niyo para sa Diablo at para sa mga anghel. Yung mga false angels, mga demons. Tormented day and night forever and ever. May forever. Gusto niyo forever daw? Huwag na ba? 19, Psalm 9, verse 17. Malinaw to. The wicked shall be turned into hell. Minsan na to, nalulungkot tayo. Bakit yung mga makasalanan, payaman ng payaman, bakit yung mga kurap, ay yung mayaman, para silang pinagpapala ng Panginoon, wait for the judgment. Huwag kayo maingit sa kanila. Kaawa-awa sila. Yung mga patuloy na namumuhay sa kasalanan, walang takot sa Diyos, Yumayaman man sila sa mundong ito, maawa ka sa kanila. Pagkat yung future nila, sabi ng Biblia, the wicked shall turn into hell. Hindi lang yung mga wicked. Ano yung karugtong? <laughs> And all the nations that forget true God, real God, the God of heaven. Kaya mga bansa na ibang sinasamba nila, ang parusa ng Diyos sa kanila, impyerno. Nawa yung ating bansa pagpray natin, ang sinasamba natin yung totoong Diyos, hindi false gods. Kasi may parusa yung mga bansa na nakakalimot sa tunay na Diyos. Second Peter chapter 2 verse 4 Yan yung mga fallen angels na nagkasala nung sa Old Testament. Basahin niyo po yung 1 Corinthians 6, 9 to 10. Ito po yung maganda ng talata na ito. Eh. Hindi lang mga drug addicts ha. Ah. Hindi lang mga... Pero bilib tayo sa ating Pangulo, meron siyang specific na target sa ating bansa. Ubusin yung mga addict. Meron pa sa inyo sumuko na? Buti naman wala. Galatians 6, 9 to 10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality. Hindi ako nagsabi yan ang Biblia. Ah. Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, at yung mga breakfast alak, tanghalian alak, hapunan <laughs> alak. No drunkards, no revilers. At yung mga naninira, no swindlers will inherit the kingdom of God. Nakita niyo? Yan ang deklarasyon ng Biblia. Ito yung mga tao. Ito yung mga kasalanan, makasalanan na nagpapatuloy sa kasalanan, they will not inherit the kingdom of God. Pero salamat sa Panginoon. Maring iba sa inyo ay ganyan. Mare mga kapatiran natin ganyan, naging ganyan din. Pero salamat kay Jesus. Tingnan sa verse 11. Yung mga kapatiran doon sa Corinto, ganyan ng kanilang buhay. Pero pinalalahanan sila ni Pablo, kayo'y binago na ng Panginoon. Huwag nyo nang balikan yun. Kung talagang totoo kayong Krisyano, huwag nyo nang balikan yun. And such were some of you. Napansin nyo? But you were washed You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Siya lang ang pwedeng maglinis sa atin. At yung kausap ni Pablo sa Corinto, dati ganito buhay ninyo. At sabi ko sa inyo, yung mga taong ganito, hindi talaga pupunta sa langit. Pasalamat kayo! Nilinis kayo ni Jesus. Niligtas kayo ni Jesus. Kumilos yung banal na Espiritu sa inyo. Kaya kayo naligtas. Kaya kayo naging righteous. Gayun ang ating paniniwala. Hindi ka pupunta sa langit dahil righteous ka o righteous ako. Pupunta tayo sa langit dahil sa righteousness ng Panginoon. Nilinis niya tayo nung tayo nagsisi at sumampalataya sa Kanya lamang. Kaya malabo maligtas yung mga taong patuloy, nagsisikap, gumawa ng mabuti. Wala tayong kabutihan, lahat tayo makasalanan. Naging mabuti ka dahil kay Jesus. Nakakagawa ka ng kabutihan dahil Jesus, dahil sa Banal Espiritu. And some were some of you, but you were washed, you were sanctified, sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of God. Matthew 10 verse 28. Sino kakatakutan natin? Tao o Diyos? Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul yung riding in thunder, yung Zika virus, kakatakutan natin. Pag-pray lang natin. Protektahan tayo. Ingatan tayo ng Panginoon. Pero kung dumating sa buhay natin ang kamatayan, katawan lang yan. Katawan lang yan. Ang importanteng kahaluan natin sa langit. Hindi nila mapatay yung kaluluwa natin. Si Pablo, nung pinugutan ng ulo, ulo lang yan. Yung kaluluwa ko with Jesus. Absent from the body, present with the Lord. Totoo po, automatic yon. Pag ang Krisyano po'y namatay, automatic ang kanyang kaluluwa sa langit. Hindi na siya iikot-ikot dito at mamamasyal sa, sa MOA o sa NOVA, SSL o sa anuman. Hindi na. O ating parang ng Zumba every Sunday. Iba Zumba every Sunday. Nawa every Sunday Simba tayo, huwag Zumba. Okay? Hindi na yan. Automatic na yon. Diretso na agad sa langit pag namatay ang Krisyano. Absent from the body, present with the Lord. Ganyan din po yung mga unbelievers. Absent from the, from the body. Ay na nakakalungkot. Nasaan sila? Sa impyerno. Hindi na rin sila lilibot dito. Uy, nagpakita si tatay. Hindi tatay mo yun, demonyo yun. Kinokopya lang nila yung mga namamatay nating mahal sa buhay. Hindi na sila bumabalik. It is appointed unto man once to die, and after this what? The judgment. Uy, yung paru-paro, si Lolo yan. Hindi Lolo yan, paru-paro talaga yan. Paluin mo yan. Paru-paro talaga yan, hindi yan Lolo mo. Hindi si Nana yan. Paru-paro talaga yan. <laughs> Huwag mo na ipagpilit. Nagkataon na may pumasok na paru-paro, wala lang silang masilungan. Hindi mahal sa buhay yan. Yung mga nagpapakita hindi natin mahal sa buhay yun, mga demons yun. Demons yun. Kasi pag ang tao namatay na, sa impyerno na siya o sa langit. Hindi na siya babalik. Yung mga nasa impyerno, ililipat lang yung sa lake of fire, sa future. Yung mga nasa langit, bibigyan tayo ng binasa natin kanina. Ano binasa natin? Binasa ni Angela? New Jerusalem, new heaven and new earth. From heaven to new heaven and new earth. Pero yung mga sa impyerno, from hell to lake of fire. Tayo naman, from heaven to New Jerusalem. Wow, ganda. No more tears. No more pains. Kaya do not, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather what? Fear Him. Fear God, who is able to destroy both soul and body in hell. Yan ang katakutan natin. Huwag yung riding in tandem. Hindi dapat natin katakutan. Hawak tayo ng Panginoon. Yung Zika virus, hindi natin dapat katakutan yan. Kung dumating man, niloob ng Panginoon, gamitin yung salitang niloob ah, He allowed. Ayaw mo niyo, sa langit ka na. Di ba? Pero kung sa impyerno ka, ay, eh, matakot tayo. Pero ang panalangin, kahit kamatay, pinagpipray ko, Ay, Panginoon, kung ako'y mamamatay, wag, wag sa paglalaro ng basketball. Si Pastor, bumagsak. Napagop yung ulo, patay. Saan siya namatay? Sa basketball. Ang pangit eh. Pangit ang ending. Si Pastor, namatay. Bakit? Nakipag-away sa kapitbahay, nasaksak. Ang pangit ang ending. Pero kung namatay ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, si Pastor, binaril dahil nangangaral ng salita ng Diyos Wow, ang ganda. Di ba? Pag-pray natin. Maging maganda yung ending natin. Si pastor namatay, natake sa puso dahil sa mga members. Ang pangit ng news. Paano naman yung pastor niyo? Kasi dahil sa, pray, sa meeting namin, eh, inatake siya dahil nag-upo sa kanya yung mga members. Eh. Ang pangit eh, no? Ikukwento yung paano namatay si pastor. Alam niyo ba, pinagpipray ko din na kung ako'y mamamatay, hindi ako takot mamatay. Pero naway, mamatay ako na matagpuan ng tapat na naglilingkod sa Kanya. Yung may kwenta naman, <laughs> na maganda naman pag-usapan. Pero kung mamamatay ako sa dengue, sa Zika virus, pangit eh. Pwede mami pag-pray, pwede ka naman mag-request sa Panginoon. Panginoon, maglilingkod naman ako sa iyo eh. Kung mamamatay naman ako, huwag sa dengue, pangit pakinggan eh. Namatay si Pastor dahil sa dengue. Dapat maganda naman yung lumalaban sa katotohanan yung pinagmamalaki si Jesus, hindi sarili niya. Di ba? Alam niyo, napagad ang pag-usap natin, pero gusto kong maituloy yung heaven eh. Next Sunday na po. Next Sunday na po. Impyerno pinag-usapan natin, ibig sabihin niya, pupunta tayo sa impyerno. Ha? At least, eto yung lugar kung saan tayo niligtas ng Panginoon. Nawa pag-uwi ninyo, huwag niyo kalimutan, Panginoong Sus, maraming salamat hindi niyo lang tinubos yung kasalanan ko. Niligtas niyo ako mula sa impyerno, sa pangit na lugar. Salamat. Merong langit na naghintay sa akin. At naway, pagkakataon din natin to, kumamit niyo yung mga mahal sa buhay niyo sa libingan, sa November 1, huwag niyo kalimutan i-share yung gospel. Malay mo, maligtas din sila. Eh. Kasi iba sa inyo pupunta sa puntod ng kalamahal sa buhay. Mamimit niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Huwag niyo kalimutan, ibang ibanggitin sa Jesus sa iyong daan, katotohanan, at buhay. Pero kung hindi nyo nabanggit yung si Jesus sa kanila, hindi nyo tinuro si Jesus sa kanila, parang sinasabi nyo, tagyero na lang kayo. Di ba? Hindi nyo sila binigyan ng warning. Tayo po yung mga watchmen, binibigyan natin ng warning yung mga tao makasalanan. Kung siya'y namatay, binigyan natin ng warning, hindi natin pananagutan yun. Pero pag namatay siya, hindi natin nabigyan ng warning, makukonsensya tayo. May impyerno. May totoong may impyerno. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nakilang Ama, salamat po sa katotohanan ito. Hindi namin pwedeng iwasan ang katuruang ito pagkat nabanggit sa Biblia na merong impyerno. Salamat, Panginoon, pagkat hindi nyo lang kami niligtas mula sa kasalanan. Niligtas nyo kami mula sa lugar na ito. Kami po'y patungo sa impyerno dahil kami makasalanan. Salamat sa inyong pag-ibig. Tinuruan niyo kami magsisi at magtiwala sa inyo. At hindi na kami papunta sa impyerno, kundi sa inyong kaharian. Kung meron isa, dalawa sa aming kalagitnaan, narinig ang mensahe ito, mangusap po kayo sa Kanya. Huwag niya kalimutan lumapit sa inyo pagkat kayong daan, katotohanan, buhay. Matutunan niyang tanggapin niya siya yung makasalanan lumapit sa iyo para humingi ng tawad. At alam po namin patatawarin niyo po siya. Kami na mga ligtas, ibahagi din namin ang katotohanan ng ito sa aming mahal sa buhay upang maiwasan nila ang lugar nito pag dumating ang kamatayan. Huwag kami matakot. Huwag kami mangamba. Ipangaral ang katotohanan sa nila. At alam po namin, kayo ang tutulong sa amin Salamat, Ama, sa katotohanan ito, inyo lahat ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Next Sunday,